mukije amahoro mwebwe mwese muteze biri hadiyo isanganiro turi ku munsi wa kane igenekerezo rya cumi na gatandatu ntwara ntekaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ishyirahamwe rihamagariye abarundi guhindura ingendo ngorera riranegura zimwe mu nyubako za leta zubakwa kandi amafaranga yazo atategekanijwe mu yo leta ikoresha mwaka ku kuri radiyo isanganiro ndongeye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata c'agateka kazina muntu abaserukira amadini n'amashengero ngo bafise uruhara ntangere mu bijanye n'ivyo gukingira agateka kazina muntu mu nama iri kwirabahuza n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu ntara ya Gitega icegera c'uburongoye uwo mugwi avuga ko indongozi z'amashengero zihuza abantu benshi zikanamenya n'ibibazo byabo Consolate Habimana yashikirije ko kubw'ivyo bariko bahanahana ivyiyumviro kugira ngo banamenye neza ingene bofasha abo bajejwe ngo agateka kabo kubahirizwa tumukurikire umukuru w'igihugu wabiyumviriye nk'abashobora gukora kugira uruhara rukomeye cyane mu bijyanye n'ikingira eh, ihimiriza n'imenyekanisha ry'itarateka kazina muntu kuko bari mu bantu bahura n'imigwi minini minini bahura n'abantu benshi baganira n'abantu benshi bakamenya n'ibibazo byabo barongoye muri ayo madini baba basanzwe barimwo umwe wese abarongoye mu idini abarongoye agomba kunguka n'ubwenge mu kumenya ingene ashobora kubafasha kugira ngo bagateka ku umwe wese mu barongoye kubahiriza nk'uko amategeko y'u Burundi yabi yabibitegekanije iyo bavuze agateka kazira muntu nicyo cyose gikora ku buzima bw'umuntu dusanzwe tubazi kandi tubemera ko hari ibyo batunganya nk'uko ijambo ry'imana ribibasaba ariko duhanahanya ibyiyumviro tukaganira no ku bijyanye n'ubuzima busanzwe hirya ya bibiliya cyangwa tukagura bibiliya tukayifatanya n'itegeko icyo rivuga kugira ngo umwe wese abeho yubahirije mu burenganzira bwiwe umugwi w'igihugu wigenga wabonye ko byaba byiza cyane gusumba kandi ko umwe wese abigizemo uruhara byogira ikimazi gusumba kurushiriza uko biri igituma twanabikoze ko cyane cyane ni kubera tuzi ko bafite uruhara ntangere ntangere mu bijyanye n'iyubakwa n'iterambere ry'igihugu bicishije muri abo bantu nyine kandi baba barongoye kuko ni nkabo bishimikiza kugira ngo bashobore gushika ku migambi baba biyemeje kurangura cya gihe bugurura ayo madini yabo ntibashikiriza ubushikiranganji bajejwe gusa ibyo bazokora mu buryo bw'ivyizegwa ariko baravuga n'uruhara rero aho twovuga nk'amashuri aho twovuga nk'amavuriro aho twovuga nk'imigambi yindi y'iterambere ushobora gusanga ndetse igirira ikimazi benshi uhereye muri abo nyine bari mu madini ndetse n'abari hanze y'ayo madini nabo nyine bakahatorera koyoko mu buryo bwo kuronka ubuzi n'ibindi ugasanga barashoboye kubaho bicishijwe muri uko iryo yerekwa iryo dini runaka ryagize ryo gushyiraho umugambi w'iterambere mu buryo runaka Consolate Habimana ni cegera c'uburongo y'umugwi w'igihugu jeje agateka kazina muntu CN IDH kuri micro ya Francine ndiho kubgayo amakuru twabateguriye arabandanya ishyirahamwe rivugira abaguzi mu burundi abuko rirasaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka kugira ngo ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa bigabanuke ku masoko Pierre Handuwa yarongoye iryo shirahamwe agasaba kandi ko n'umuyaga nkuba wobone kukwiye kuko uri mu bituma abantu bawukenera ba, bakora imirimo yabo neza akaba bivuze kuri uyu wa gatatu itariki cumi na zitanu ntwarane aho amakungu yahimbaza umunsi wahariwe umuguzi tumukurikire bufatiye ku civugo kijanye n'umuyagankuba aho eh, amashirahamwe yose ahurikiye mu runani mpuzamakungu wahariwe abaguzi ariko arabira hamwe ikibazo c'umuyagankuba haba ukuboneka kwawo haba ikiguzi cawo haba mbere eh, n'akanovera kawo hano rero na abuko kubera isanzwe ihurikiye muri urwo runani eh, twifatanije n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane ko hano iwacu naho nyene ikibazo c'umuyagankuba kiri mu bibazo nkoramutima usanga muzi yuko eh, abantu barenga ibice cumi ku ijana ari bo bonyine bashobora kuronka Muyaga vuba nabo nyine murabona yuko eh, rimwe na rimwe umuyaga nkuba ukunda kuza uracikagurika eh, murumva neza yuko naho iwacu icyo kivugo mpuzamakungu kituraba mugabo ikindi kigira kabiri ni uko hano iwacu muri rusange muri uraraba n'ibifungurwa bya nkenerwa muri ino minsi birazinze cyane Eh, naboyo amikoro y'abaguzi atari niko yakurikiye eh, tukabona rero n'ibyo ubonye hano iwacu twari dukwiye kubifatira ko ah, duhita tuboneraho n'akaryo ko gusaba eh, gutunganya kino gihugu yuko bogerageza na cyane cyane ibintu by'ibiciro biba ibyo bidandazwa bya nkenerwa biba iby'umuyaga nkuba mbere reka mbere ni ukuboneka k'umuyaga nkuba biboneka na cyane cyane iby'umuyaga nkuba byo murazi yuko ari wo inkingi y'iterambere amakuru tuyabandaniriza mu gisata cy'intwari ibereye amafaranga yari na leta angana n'imiliyari z'amajana atatu na mirongo ine na zine z'amafaranga y'amarundi yo kubaka inyubako za leta hamwe no kugwiza umuyaga nkuba ngo ni make cyane ugereranije n'ibintu bikenewe kubakwa mu burundi byashyikirijwe kuri uyu wa kane n'uburongo ishyirahamwe rihimiriza abarundi guhindura ingendo pariseme mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Faustin Ndikumana yanamenyesheje ko anegura zimwe mu nyubako za leta zubakwa mu gihe amafaranga yabyo atagaragara muyo leta izokoresha uno mwaka agatanga akarorero k'ikibuga cy'umupira w'amaguru intwaro intwari nako kiriko kirubakwa tumukurikire muri iyo bije barashyizeyo miliyaridi amajana atatu na mirongo ine na zine z'amarundi hanini mirongo irindwi n'atanu ku ijana miliyaridi amajana mirongo itanu n'umunani anayagenewe kujana kuri rya barabara ry'indarayi riva muri tanzaniya iriya neza yuko ibindi ayo mabara asanzwe mu gihugu izi nyubako zisanzwe ukabona yuko amafaranga ari make cyane urabye n'ibindi gushyiraho umuyaga nkuba mu gihugu ukabona ko ari bike cyane urabona inyubako kumbana ngo pare inamashinga amateka hariya gabo ntubibone neza bigaragara muri icyo gitabo cyerekana amafaranga bikizokoresha birakenewe rero yuko ubwa mbere amafaranga aja akoze yiyongera kandi nje kumarura agafufuka neza iyo ngendo twiyumvire yuko yotera ihera canke igabanuka nk'akarorero nk'amasitade sitade urashobora kubona ziriko zirubakwa mugabo ntuyibona muri bisi none amahera yo gukora sitade abatojwe gute azokorwa gute ufashe nk'iyi stade irikirwakwa ngaha iyi stade intwari utayibona muri bije y'igihugu biba bimeze gute hariho inyubako ziduga ubona nk'izo wanga amabiro mapurove cyangwa n'ibiki utigera ubona muri bije y'igihugu none izo nyubako zubakwa gute ibiro ingendo yo guhagarika isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya umukuru w'umutumba mutambara muri komine n'intara ya rumonge ari mu minuwe y'inyamiramabi mu rumonge kuva ku muhinga mukuru wa gatatu mu gipolisi mu rumonge bavuga gusa ko hari ibyo Kashindi Silva ariko atohozwa ko nk'uko amakuru ava muri bamwe mu baba ku mutumba mutambara bivuga mu gipolisi mu rumonge baremeza ifatwa ry'uwo arongoye umutumba mutambara ariko ntibatomora neza icyo akurikiranwa ko icyo bikora amakuru ava ku mutumba mutambara yashikiriye mbere na buramatari w'intara ya rumonge nk'uko bivuga avuga ko uwo mukuru w'umutumba mutambara yahagarariye yambitswe yitwariwe n'uwundi mugabo wo kumutambara nyene kwamwiba umugore ariko kubwa leonare niyo nsaba nguramatari w'intara ya rumonge iyo imwe mu madosiye menshi arega umukuru w'umutumba mutambara ayo yose ngo akabwirizwa gutohozwa ko nk'uko buramatari w'intara ya rumonge abandanya bivuga jean pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro Tugumeye mu bumanuko bw'igihugu aho abatambukanye b'abasirikare banywanyi ba koperative yo kuziganya no kugurana y'abasirikare sekademo bahamagarirwa gushinga amashyirahamwe yabo bategura imigambi kugira ngo iyo koperative bahingurane bateze imbere imiryango yabo na kamo eh, batewe n'umukuru w'urwego nshingwa ntwaro bw'iyo koperative kuri wa gatatu bururi ngo biramaze kugaragara ko abagabo canke abakenyezi bubakanye n'abasirikare bamwe bamwe barindira gutezwa imbere n'imishahara y'abasirikare babubakanye yonyene kandi usanga rimwe na rimwe ari mu madeni ari naco gituma koperative yo kuziganya no kuguranana mu iterambere ry'abasirikare sekademi mu y'igifaransa yamaze gutangura umugambi wo guha ingurane abatandukanye b'abasirikare kugira ngo biteze imbere ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'urwego nshingwantwaro w'iyo koperative kuri wa gatatu mw'ishuri rumerangabo y'Ibururi aho yariko yasigura guhugurira abasirikare n'abakoruke mu gisirikare ku bijyanye n'ibikorwa bikorwa n'iyo koperative Colonel Interetse Pado amagara abatandukanye b'abasirikare kuja mu mashirahamwe bakore imigambi yo kwiteza imbere baheza bishikirize sekademe kugira ngo ibarose ingurane bakore biteze imbere bongere bateze imbere imiryango yabo iyo koperative ngo ikaba ko mu ntumbero cyane cyane yuko abakenyezi batokwama bateze amashi abashingantahe babo nabo nyene ngo barakwiye gukora ngo biteze imbere ku kibazo c'uko abenshi usanga badafise ubumenyi bijanye no kwitegurira imigambi no kuyishira mu ngiro Colonel Interetse Pardon avuga ko mu kwezi kwa kane kuza abakenyezi bashika ku majana abiri b'imboneza bavuye mu ntara zose z'u Burundi ngo bazoronswa inyigisho zijanye no gutunganya no gushira mu ngiro imigambi baba bateguye mu gihe bamwe mu basirikare hamwe n'abakukuruke b'ibururi bidoga ko amafaranga bahemberwa muri sikademe mu rumonge canke imatana aherera mu nzira kubera amatike bagasaba yuko boronswa ishami ibururi Colonel Interetse Pardon avuga ko no ku kwezi kwa wa gatatu kudahera umugambi wo gutora amafaranga ku itelefone aho ugeze hose udashyizwe mu ngiro agasaba abasirikare n'abakukuruke basanzwe abanywanyi ba sekademe kuza barijukira kuziganya bongere basabe ingurane cane cane z'uburimyi n'ibindi kugira ngo bakore biteze imbere bateze imbere n'igihugu cabibarutse narirya ngo sekademe idasaba inyungu icyo bita taux d'interet gifaransa irenza amafaranga umunani kw'ijana ibururi zenonzambimana kavyo isanganiro Zenonza mbimana mudutunge kutunenge twari muri iyo nkuru makuru twabateguriye abandaniriza mu gisata cy'umutekano hari umukenyeza amaze iminsi ibiri ari muri komisariya y'igipolisi igihanga mu ntara ya Bubanza ngo ni kumva zo kumukingira nk'uko mu gipolisi igihanga babimenyesha Thomas Elise asigura ko yaravuye mu gihugu cya Tanzania ariko ajya muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo agasigura ko kumvo zitamuvuye ko yakorokeye mu gisagara cya kane cya komine Gihanga abandi bari kumwe bakaba ngo barashoye kubandanya iyo baja mu gipolisi Gihanga bavuga ko bagiye kurondera userukira igihugu cya Tanzania mu Burundi kugira ngo uwo muntu asubizwe iwabo haraye uruhagarara ku ishure ryisumbuye ry'uburimyi itab y'igihanga muri iyo ntara ya bubanza bivuye ku banyeshure bari mu buraro bakubise bagenzi babo umwe mu bakubiswe akaba ari mu bitaro intandaro y'iyo mishamirano akaba ari ubusuma bwari buhejeje kuba mu biro by'ubujeje uburaro barabaduye amagufuri y'umwango haribwa amakaye abarezi bakurikiranamwe abanyeshuri hamwe n'ayandi manini bita amahojisitire mu gifaransa abakubiswe bakaba ari abikekwa k'ubwo busuma abanyeshuri bakaba bagiye gutekana mu gatondo ko kuri uyu wa kane ari uko umuyobozi w'indero mu ntara cyo kimwe n'uwo muri komine gihanga bahashitse babemerera bemerera abanyeshuri ko hagiye kuba amatohoza kugira ngo abagirwa n'icaha bahanwe Ibanki y'iterambere y'abakenyezi ngo igiye gushiraho ibisata byayo mu burere butandukanye uhereye ku mugwa mukuru ubutunzi bujumbura byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi mukuru w'iyo banki mu ruganda rwo guhimiriza kubijanye n'iyo banki eh, n'iyo banki abakenyezi um, bari mu makoperative imigambwe hamwe n'abarongoye amakomine mu ntara ya kayanza uh, ndabarahiye eh, Marie Salome arongoye iyo banki akavuga ko mu ntara batarashikamwo bazo arashiraho abo baserukira tumukurikira mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abanywanyi bacu kuko niyo ntambamyi nkuru twasanze ubwa mbere na mbere kuba ibanki iri ahantu hamwe gusa twasanze ari intambamyi nubwo abayitura bava mu mihingo yose barahashika igitega ariko twaraciyumviriye ko sha dusanga ko mu maguru masha eh, mu minsi ya vuba twokugurura ishami rya kabiri vuba na vuba tukarishyira nko ku mugwa mukuru w'ubutunzi kuko ni naho hatembera amafaranga eh, tumaze kugurura agence i Bujumbura eh, twoshobora no kugurura kugura agence mu zindi ntara tufatiye kuri region kuko nk'uko mubizi eh, amakomine afisemo imitahe aserukirwa mu rwego nshingwa ntwaro ku kuntu ze baba bashyize hamwe eh, intara zine intara zitanu ziri hamwe rero twari twifuza yuko twashobora kugira nk'ibisata n'imiburiburi nka bitatu muri uyu mwaka wa mbere n'uwa kabiri hanyuma tukazoshobora kubandanya kugira dushike ku migwa mikuru aho bishoboka aho bidashoboka naho turiko turiyumvira ukuntu twoshiraho aba point focal abantu baserukira iyo banki mugabo e, tudafashe ibintu bitwara amafaranga menshi kuko murazi yuko e, amafaranga dufise nayo gutanga ingurane kugira ngo dufashe abene igihugu kwikenura sayo kuvuga ngo tugire ama investissement gusa hariho rero n'ubwo buhinga ngurukana bumenye nabwo nyene burimwo mu bintu byatumye tubwiyumvira ko kugira ngo dushobore gupfunyiriza urugendo abanywanyi bacu akaba ari ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu muri studio za hadiyo isanganiro ndangirije amakuru twabateguriye ariko mbanze ndabibutsa ingingo zimwe zimwe zari ziyagize ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo pariseme ngo riranegura zimwe mu nyubako za leta zubakwa kandi amafaranga yazo atategekanijwe mu yo leta ikoresha uyu nk'uyu mwaka umukuru w'umutumba mutambara muri komine n'intara ya rumonge ariwe kashindi silva arafunzwe kuva ku mugoroba wo kuri wa gatatu akaba yagirizwa gusambura ingo nayo abaserukira amadini n'amashengero ngo barafise uruhara ntangere mu bijanye n'ibyo gukingira agateka kazina muntu icegera c'urongoye umugwi w'igihugu jejeho gateka kazina muntu CNIDH akabaye yabishikirije kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega aho ariko agirisha ibiganiro mu ruganda n'abaserukira amashengero n'amadini mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye no makuru yakoze na chancellor mugisha w'Imana yafashije mu bw'ivyuma mugira ibihe byiza